arto qui il curatsilo. La moderna mondo estas plena de angoroi cae mal tranquilo. Militoi, mal MALRESPECTO mal al homei raitoi, solezzo cae aliei sociai MALSANOI sanoi, causas che multei homoi mense mal DEPRESIO Depressio farigis presca pandemio, contra o quio, tecnologio cae aliei scienzae progressoi ne successas efici. Cae medicinistoi concludas che nur medicamentoi ne solvas la tutan problemegon. One devas attenti pri la maniero kiel la homoi zorgas pri sia propra ciutaga vivo. Svisai curatsistoi lasta tempe presentas sian belan contribuon al la mensa sano de siai pacientoi. Por plibonigi la mensan staton cae la evoluon de cronicae malsanoi, ili recomendas promenoin en publicae giardenoi cae in art galerioi cae museoi. En februaro 2012, la urbo Neuchâtel en la occidento de Svisuio lances proiecton cun medicinistoi por helpi logiantoin cae stimuli al corpai activezoi. Ien la clarigai vortoi de la tiea doctoro Patricia Lehmann, quiu partoprenas en la programo. Por homoi foie alfrontantai malfacilan situacion relate sian mensan sanon, tio estigas por momento forgeson de iliai zorgoi, de iliai doloroi, de iliai malsanoi, cae travivadon de gioia momento de el trovoi. Mi estas convincita che ciam oni zorgas pri la emozioi de homoi, oni il helpas che ili trovu voion al resanicio. Laut tiu proiecto oni disponigis centoin da biletoi por sen pagai visitoi al quar locoi, tri museoi cae la botanica giardeno de tiu urbo. Uno el tiu favoritai personoi estas virino dudexesiara, quiu visitis la museon de arto cae historio. Tie trovigas pentrajoi de Claude Monet ca Edgar Degas. Ien kion si diris. Mi pensas che tio alportas iom la lumo en la mal lumon. La fermado de museoi o case de la pandemio de covim decnau clare influis la bonfarton de homoi assertas faculoi. Tio convicis autoritatuloin che culturo estas essenze grava por la homaro. La iniziato de Svisoi resultis de studo publicigita de Monda San Organizo en la iaro 2019 quiu exploris pri la rolo de artoi en la starigo de sano cae alfrontado de malsanoi. En Svisujo, oni planas pli amplexigi la proiecton al aliei locoi cae al aliei tipoi de arto, kiel teatro exemple.